بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه يوم والاه ما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bado tunaendelea na darasa letu la Mahya Salafia Sheikhina Al-Fadhil Abdullah ibn Abdirrahim Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala, na tupo katika nukta ya saba ambayo muallif Allahu yahfadhuhu wa yarah, ameipa jina nukta hii alkhatima, kwamba ni hitimisho. fiha kalimatu mudhia, ndani yake kuna maneno yenye kuangaza, na katika maneno yenye kuangaza, jana tulianza na ayat katika suratul kaf na suratul Ahzab, ayat katika suratul kaf na Surat Al-Ahzab. Surat Al-Kahf Allah anasema faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushriku biibadati rabbihi ahadan. Hii aya inaonyesha umuhimu wa watu kutenda matendo yaliyokuwa mazuri ikiwa wanataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aya katika sura Al-Ahzab 21 Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kwamba imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah kigezo kilichokuwa kizuri, man kana yarju llaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira, kwa yule ambaye aliyekuwa anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho na akawa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana Hizi ni aya ambazo mwalimu hafidhahullah jana alianza nazo, kisha akaweka ziada ya yale yaliyotangulia, nukulu, ziada ya nukulu au nukuu zilizotoka kwa aima maimamu katika kuhimiza kwao na kuamrisha kwao swala zima la kushikamana na sunna au kushikamana na njia ya wema waliotangulia maneno mazuri yenye kuangaza ambayo aliyaleta mwalifu hafidhahullahu taala alileta kisa mashuhur na kisa maalum cha Umar bin Abdul Aziz Allah taala alipoulizwa na ahad ummali ani hawa kuhusiana na matamanio na bid'a akawa amejibu risala ndefu akawa amejibu sala ndefu inayoonyesha kwamba Uh, kwanza uh, kabisa watu wanashikamana wanatakiwa wa mche Allah tabaraka wa taala na wayalinde na kuyafanyia kazi maamrisho ya Allah na kupata sunna za Allah, yani mwenendo ambao aliotuelekeza Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kupata mwenendo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kadhalika kuacha mambo ambayo wamezusha wazushi baada ya mtume sala sallam kuacha yale ambayo waliozusha wazushi baada ya mtume sala sallam kadhalika watu watambue kwamba haikuzushwa bidaa isiyokuwa kabla ya bidaa hiyo kulikuwa na bidaa nyingine mbaya zaidi ya hiyo na watu wakaadhibiwa kwa ajili ya mazingatio ya wanaokuja nyuma yao na watu wakaadhibiwa kwa ajili ya mazingatio ya wale wanaokuja nyuma ya hao watu wazi. Kisha akawa ametoa ame, ame, ame nasaha, anampa kijana huyo akisema kwamba hakika sunna ni ile aliyo fa inna sunnata innama sannaha man alima ma fi ikhtilafiha min khata kama sunna ni ile ambayo aliyoianzisha walioiweka yule aliyefahamu yale aliyokuwa katika kutofautiana nayo kuna makosa na upumbavu kadhalika akawa amesema kwamba ewe kijana ridhia yale ambayo wamearidhia watu walikutangulia katika masala kao ndio watangu kadhalika akaonyesha watu hawa walikuwa katika mambo haya ya dini wakoje? kaeleza kwamba watu hawa ni ilmin wakafu walisimamia mambo ya ilmu. Albasari nafidhin kafu, wakatosheka na jicho la utambuzi katika kutambua mambo. Walamkanu ala kashfi lumuri aqwa, na hawa walikuwa katika baadhi ya yani katika hali ya kukishifu na kufumbua mambo, walikuwa na nguvu zaidi watu hawa na nguvu zaidi ya tahara. Kwa hiyo haya maneno haya ya Omar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yanaonyesha umuhimu wa mtu kushikamana na sunna na kuachana na uzushi na bid'a. Inaonyesha umuhimu wa mtu kushikamana na sunna na ubaya wa kushikamana na bid'a. Leo tutasoma maneno ya Imam Ibn Qudama rahimahullah taala Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu chake Dhammil Muwaswisin, Dhammil Muwaswisin eh? anasema Ibn Qudama wa fi ittibai sunnati barakatu muwafaqati shari, na katika kufuata sunna kuna baraka za kuwafikiana na sheria, na katika kufuata sunna kuna baraka za kuafikiana na sheria. Hili nadhani liko wazi eh, kwamba ukifuata sunna basi utawafikiana na sheria, na ukikhalifiana sunna basi utatofautiana na sheria. Waridha rabbi subhanahu wa ta'ala, kadhalika utaipata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warafu darajat kadhalika utapata kupanda daraja warahatul qalb dhalika utapata pumziko la moyo wadaatu albadan na pumziko la mwili yani rahatul qalbi daatu bimaana raha ay rahatul badan lakini kwa sharti lazima ufuate sunna lazima ufuate nini watu wengi wana shida sana katika maisha Ah, kwa sababu hawataki kufuata sunna. Kwa hiyo unamkuta mtu katika maisha yake anadhiki, anadhiki, moyo wake haupumui, haupumziki, sababu leo li, hili kesho lile, ameufanya moyo wake uwe haupokei kile ambacho kilichokuwa madhubuti. Moyo wake unapokea vitu vilivyokuwa si madhubuti, kwa anahangaika leo, kesho, shukutwa, leo iko huku, kesho iko kule, mara kahama huku, kahamia kule, mara katoka kule, kahamia huku wanasema wakushikamana na sunna kuna baraka ya kuafikiana na sheria kwa sababu ukishafikiana na sheria yani matendo yako maneno yako yakawa yanaendana sambamba na sheria basi nafsi inatulia na hayawezi kuendana sambamba na sheria mpaka ufuate sunna kadhalika mola wako anakuridhia kadhalika daraja lako au zako zinapanda kadhalika moyo wako unapumzika na kadhalika kiwili chako kinapumzika wa targhimu lishaitan au targhimu shaitan kadhalika katika kufuata sunna kuna kumpiga vita shetani suluku sirati almustaqim na kufuata njia iliyonyoka kwa hiyo lazima watu wafuate sunna ndio waweze kupata faida hizi ukiacha kufuata sunna utakuwa na maisha ya shida mwanzo mwisho قال الامام ابن القيم رحمه الله asema Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah amrehemu, aqrabul wasaili ila Allah mulazamatu sunnah, aqrabul wasaili ila Allah, njia ya karibu ya ambayo itakufikisha wewe kwa Allah, ewe Muislam njia ya karibu ambayo itakufikisha wewe kwa Allah, ewe Muislam mulazamatu sunnah ni kulazimiana na sunna, lazimiana na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walukufu maha fi dhahiri wal batin walukufu maha na kusimama na hiyo sunna katika hali ya wazi na katika hali ya siri yani ukiwa peke yako simama na sunna ukiwa wazi mbele ya watu simama na sunna hii ndio njia nyepesi ya kufisha kwa Allah wadawamu liftiqari ila Allah wadawamu liftiqari ila Allah na pia unatakiwa udumu katika hali ya kumhitajia Allah na wote uwe una hali ya kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala amiana eh? dawamu liftikhari ila Allah watu wadumu katika hali ya kumhitajia Allah usiwe una maisha ya kwamba leo unamhitaji una Allah kesho haumhitaji Allah wa iradatu wajhihi wahdahu bila aqwali wala faal na kukusudia uso wa Allah peke yake. Kila unachokifanya kusudia uso wa Allah peke yake, na kila unachokitenda unakusudia uso wa Allah peke yake. Wazi? na Hii ndiyo njia ya nyepesi ya ku eh, ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala eh? Wazi? Ukitaka kufika kwa Allah kisha ukaikhalifu sunna basi utakuwa umepita njia mbali na huenda usifike asa ma wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi thalath na hakuna yeyote ambaye aliyefika kwa Allah subhanahu wa ta'ala isiyokuwa kutumia moja katika njia hizi tatu moja katika njia hizi tatu wazi eh alwokovu ma sunna fi dhahir al batin dawamu al iftiqari ila Allah iradatu wajhihi lahu bila fala hizi ndio njia za kufikisha haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala naam anasema mawasala ahadun wa mawasala ahadun ila Allah na hakuna yeyote ambaye aliyefika kwa Allah hakuna yeyote aliyefika kwa Allah illa min hadhihi thalatha sikuwa kutumia njia hizi tatu wa man qata anha ahadun na hakuna aliyeacha njia hizo yeyote illa binqita'ihi anasema illa binqita'ihi anha au an ahadiha, isiyokuwa kwa kuacha. Sasa manqata anha ahadun illa binqita'ihi anha au an ahadiha, na hakuna yeyote ambaye aliacha njia hizi zote tatu au hakuacha yeyote njia hizi zote tatu واضح لا asema ومن قطع عنها na hakuacha yote سنه hakuacha yote sunna wazi kwa bado tupo katika maneno ya Sheikh Islam Ibn al-Qayyim ambayo ni aqrabu al-wasail Allah mulazamatu sunna aqrabu al-wasail Allah mulazamatu sunna kisha uh, tukawa tumeanziwa kutajiwa hizi njia tatu utukufu maha fi dhahir wal batin wa dawamu liftikari lillah wa ziyadatu wa iradatu wajhihi wahdahu bila qawli fa'al sasa wama wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi thalatha na hakuna yeyote ambaye alifia kwa Allah isipokuwa kwa kupita katika hizi njia tatu wa man qata anha ahadun alha yaudi ila sunna alha yaudi ila madha ila sunna ha na hakuna yote ambaye aliacha hiyo sunna aliyoikata hiyo sunna akaiweka kando illa binqitahi anha au an ahadiha, isipokuwa kwa kuacha moja kwa kuacha njia hizi tatu wazi, au kwa kuacha moja katika hizi njia tatu. Maana ima kwa kuacha kusimama pamoja na sunna wazi dhahiran wa batinan, kuacha kudumu katika jambo zima la kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kukusudia uso wa Allah peke yake katika maneno kadhalika na mtego naam waqala al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullah ta'ala fi kitabihi fadlu ilmi as-salafi ala ilmi al-khalafi ubora wa elimu ya salaf juu au dhidi ya elimu ya khalaf wale waliochelewa na waliotangulia fa afdalul ulumi fi tafsir al-Qur'an asa ibn Rajab kwamba bora ya elimu katika kutafsiri Qur'ani wa maani alhadith na kutafsiri maana ya hadithi walkalami fil halali na na maneno yanayoengelea kuhusiana na halali na haramu makana masuran ani sahaba watabiin watabiihim ni yale yaliyokuwa yamenukuliwa kwa masahaba na matabiina na tabiihim wadhiha ila yantahiya ila zamani a'immati lislami almashhurin almuqtadi almuqtadabi mpaka kuishia kwenye zama za maimamu wa Kiislamu tena waliokuwa mashuhurin almuqtadabihim bihim tena wenye kuigwa na kufuata alladhina samainahum fima sabaq ambao tumewataja hao katika masomo yetu yaliyotangulia asafa fa dhabtu ma ruwiya anhum fi dhalik afdal ulumi ma tafahumi, basi kudhibiti yale ambayo yaliyopokelewa kutoka kwao katika jambo hilo la sunna au katika jambo hilo la Uislamu. Afdalul ulumi ma tafahumi, ndiyo elimu iliyokuwa bora pamoja na kuifahamu ndio elimu iliyokuwa bora pamoja na kuifahamu watakulihi na kuingiza akilini watafakuhi fihi na kuwa na fiqhi ndani yake wa mahadatha ba'dahum min atawassul ila khaira fi kathirin min na yale yaliyozuka baada ya hao wanawachuoni wa salafu wa zamani katika upana wa mambo la khaira fi kathirin minhu hakuna khairi katika mengi miongoni mwa mambo hayo kuna kheri katika mengi miongoni mwa mambo hayo illa yakuna sharhan likalamin yataallaku bikalamihim, isipokuwa yawe labda ni maneno yanayosharehesha eh, maneno yaliyosomeshwa na wao. Ila yakuna sharhan likalami yataallaku bikalami, so kwa hiyo ni sherehe ya maneno ambayo yanahusiana maneno yao, yaani maneno ya hawa wema waliotangulia. Wa amma ma kana mukhalifan likalamihim, ama yale ambayo yalikuwa yanatofautiana maneno yao faakhtharuhu batilun la manfaata fi basi mengi katika hayo ni batili hakuna manufaa ndani yake fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafdhin wa akhsar ibarat asema fala yujadu fi kalami man ba'dahum hayapatikani wala haipatikani katika maneno yaliyokuja kusemwa na waliokuwa baada yao min haqqin katika haki ila wa huwa fi kalamihim mawjudun isipokuwa maneno haya yatakuwa katika maneno yao yanapo, yanapatikana yani hakuna mtu atakayesema leo maneno ya haki isipokuwa maneno haya yatapatikana kwa maneno ya, ma, ya masalafi waliotangulia wao tunarejea biau jazilazin kwa lafzi tena wao watakuwa wameleta lafzi iliyokuwa wa, wajiz yani fupi wa aksari ibaratin na ibara iliyokuwa fupi wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batilin na ikipatikani chochote katika maneno ya wale waliokuja baada yao katika batili ila wa fi kalami ma yubayinu butlanahu isipokuwa utapata katika maneno ya hawa masalafi yale ambayo yanayobatilisha yanayobainisha ubati, ubatili wa maneno hayo liman tafahama wa taamalahu yule aliyetaka kufahamu na yule aliyetaka kuzingatia wayujadu fi kalamihim min almaani albadiati wal ma'akhidh ad-daqiqati ma la ma la yahtadi ilayhi man ba'dahum wala yulimmu bihi asema yujadu fi kalami min fi kalamihim min pia utapata katika maneno yao maneno ya salaf eh min al-maani utapata katika maneno ya masalafi maana zilizokuwa nzuri wal daqiqa na faida zilizokuwa za ndani ma la yahtadi ilayhi man ba'dahu faida ambazo hayaongoki kwa faida hizo haongoki kwa maneno hayo wadha eh? man ba'dahum yule aliyekuja baada yao wala yulimu bihi wala yaarifu bihi eh, wala yaarifu bihi dhalika alkalam wala hafahamu yale maneno la yaarifu bihi faman lam ya'khudh alilma min kalamihim basi tambueni kwamba yeyote ambaye ataacha kuchukua elimu kutoka kwenye maneno ya masalafi fatahu dhalika alkhairu kulluhu khairi hiyo itakuwa imempita yote mama yaqau fi kathirin min albatil mutabatan liman taakhara anhu pamoja na yale ambayo yanayotokea katika nyingi ndani ya ndani ya batil mutabatan liman taakhara anhum ni kuwafuata wale ambao waliokuja kwa kuchelewa Ah, waliokuja nyuma ya hawa masalafu. Utakuta ni kwa kuwafuata wale ambao waliochelewa katika waliochelewa kuja nyuma ya hamsa Anasema alif Allah muhifadhi, wayahtaju man arada jamaa kalamihim, wayahtaju man arada jamaa kalamihi, na anahitaji yule ambaye anayetaka kukusanya maneno yao ila maarifati sahihihi min satimihi anahitaji ajue maneno yaliyokuwa sahihi katika yale yaliyokuwa dhaifu yaliyokuwa si sahihi al-jarh bimaarifati aljarh watadili walilal na hiyo utaipata kwa kujisomea na kwa kutambua wadhalika bimaarifati aljarhi watadili walilal na hiyo ni kwa kufahamu elimu ya jarh na taadil na elimu ya illa elimu ya jarh ni elimu ya kujeruhi elimu ya taadil ni elimu ya kuadilisha yani kuwasitisha, kuhakikisha kwamba mtu ni msafi mwadilifu kweli wale ila na elimu ambayo inahusiana masala mazima ya nini ya illa ilalul ahadith elimu inahusiana na masala mazima ya ilalu alhadith kwamba hii hadithi ina tatizo fulani, kwa sababu hiyo hadithi hii itakuwa ni dhaifu. Faman lam yarif dhalika, mtu ambaye hatojua hilo, fahuwa ghairu wathiqin, huyo sio mkweli. Bima yanquluhu min dhalik, katika yale anayonukuu katika hayo wayaltabisu alaihi haquhu bibatilihi, kadhalika haki yake itachanganyika na batili yake haki yake itachanganyika na batili yake kwa fi zamani na katika zama zetu hizi yataayanu kitaba tukalami ya immati salafi almuktada bihim ila zamani Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi katika zama zetu hizi yataayanu kitaba kitabatu kalami a'immati salaf yanaainika na kubainika fi zamani na yataayanu kitabatu kalami aima katika zama zetu hizi kuna ainika na kubainika swala so zima la kuandika maneno ya hawa maimamu wema maimamu wa kisalafi almuktada bihim wale wenye kuigwa ila zama ni Shafi'i eh, wale wenye kuigwa mpaka kwenye zama za Imam Shafi'i na wa Ahmad na Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ishaqa na uh, Imam Ishaq ibn Rahawi Rahoya wa Abi Ubaid wa Abi Ubaid walam yakun insan ala hadhari mimma hadatha ba'da na mwanadamu hakuwa katika tahadhari lam yakun al-insan ala hadhari mimma hadatha ba'da na mwanadamu hakuwa katika tahadhari kunako yale ambayo yatakayozuka baada yao, fa innahu hadatha baada hawadithu kathira, hakika vinginevyo yamezuka baada yao matukio mengi sana, yamezuka baada yao matukio mengi ambayo ni matukio ya kizushi kwa baadhi ya watu wanayafanya. Allahu asalu biasmaihi husna, muomba Allah kwa majina yake yaliyokuwa mazuri sifatihi alula sifa zake za juu tukufu ayuwafikana jamian lima yuhibbu wa yarda atuwafikishe zote kwa yale ambayo anayapenda na kuyaridhia ayajalana mubarakina aina makunna na tubariki popote tutakapokuwa wa yuthabbitana ala alislam na tuthibitishe katika uislamu wa sunna pamoja na sunna wa yaqbidana ilayhi ghaira maftunin na Allah atuchukue yani atufishe hali ya kuwa si wenye kufitiniwa si wenye kufitiniwa yani kufitiniwa na masala ya bid'a na shirki wa yulhiqana biibadihi salihin na mwomba Allah tufanye tukutane na waja wake waliokuwa wema innahu jawadun karim e, Allah ni mtukufu na ni mkarim samiu mujibun anasikia na anajibu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah sala na salam baraka za Allah ziwe juu ya mjumbe wa Allah wala alihi aziwaendee ali zake wasahbihi na masahaba zake waman tabi'ahum biihsanin ila yawmiddin na wale ambao waliowafuata kwa wema na watakaoendelea kuwafuata kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na sifa zenye ukamilifu ni za Allah mola walimu. Kitabu chetu cha Mahiya Salafia kimeishia hapa.